თავი 25. მაშინ მიემსგავსება ცათა სასუფეველიათ ქალწულს, რომლებმაც აიღეს თავიანთი ლამპრები და გადავიდნენ სიძის შესაგებებლად. ხოლო ხუთი მათგანი გონიერი იყო, ხუთი კი უგუნური. უგუნურებმა აიღეს თავიანთი ლამპრები, მაგრამ თან არ წაიღეს ზეთი. გონიერებმა კი თავიანთ ლამპრებთან ერთად თან წაიღეს ზეთიც თავიანთი ჭურჭლებით. და რაკისიძემ დაიგვიანა, ყველა სრული მოერია და ჩაეძინა. მაგრამ შუაღამისას გაისმა ძახილი. აჰა, მოდის სიძე, გამოდით, გამოეგებეთო. მაშინ ადგა ყველა ქალწული და გამართეს თავიანთი ლამპრები. და უგუნურებმა უთხრეს გონიერთ, გვიწილადეთ თქვენი ზეთი, ვინაიდან ჩვენი ლამპრები ქრება. გონიერებმა კი მიუგეს, რომ არ შემოგვაკლდეს ჩვენცა და თქვენც, გიჯობთ წახვიდეთ ვაჭრებთან და იყიდოთ თქვენთვის. როცა საყიდლად წავიდნენ, მოვიდა სიძე. მზად მყოფნი მასთან ერთად შევიდნენ ქორწილში და დაიხშო კარი. შემდეგ მოვიდნენ დანარჩენი ქალწულნიც და სთხოვეს. უფალო, უფალო, გაგვიღე ჩვენ. ხოლო მან პასუხად მიუგო. ჭეშმარიტად გეუბნებით, არ გიცნობთ თქვენ. მაშ, იფხიზლეთ, ვინაიდან არც დღეიცით და არც საათი, როდის მოვაძე კაცისა. რადგანაც იმ კაცივით მოიქცევა, რომელმაც გამგზავრებისას უხმო თავის მონებს და მთელი თავისი ავლადიდება ჩააბარა. ერთს ხუთი ტალანტი მისცა, მეორეს, ორი, მესამეს, ერთი, თვითეულს, მისი უნარის მიხედვით, და გაემგზავრა. ხუთი ტალანტის მიმღები წავიდა, ივაჭრა და ხუთი სხვა ტალანტიც მოიგო. ასევე ორი ტალანტის მიმღებმა მოიგო ორი სხვაც. ხოლო ერთი ტალანტის მიმღები წავიდა, მიწაში დაფლა და დამალა თავისი პატრონის ვერცხლი. დიდი ხნის შემდეგ დაბრუნდა იმ მონების პატრონი და ანგარიში მოსთხოვა მათ. ეახლა ხუთი ტალანტის მიმღები, ხუთი სხვა ტალანტიც მიართვა და უთხრა. ბატონო, შენ მომეცი ხუთი ტალანტი და აჰა, მათში წყალობით, ხუთი სხვა ტალანტიც მოვიგე. ხოლო პატრონმა მიუგო მას. კეთილი, სანდო და კეთილო მონავ. რა კიხა მცირედში სანდო იყავ, დიდს განდობ შენ. შემოდი შენი პატრონის სიხარულში. ეახლა ორი ტალანტის მიმღებიც დაუთხრა. ბატონო, შენ მომეცი ორი ტალანტი და აჰა, მათში წყალობით, ორი სხვა ტალანტიც მოვიგე. ხოლო პატრონმა მიუგო მას. კეთილი, სანდო და კეთილო მონავ. რა კი მცირედში სანდო იყავ, დიდს განდობ შენ. შემოდი შენი პატრონის სიხარულში. ეახლა ერთი ტალანტის მიმღებიც დაუთხრა. ბატონო, ვიცოდი, რომ სასტიკი კაცი ხარ. მოიმკი, სადაც არ დაგითესავს, დაკრებ, სადაც არ დაგიბნევია. ხოდა, შემეშინდა, წავედი და მიწაში დავფალი შენი ტალანტი. აჰა, შენი შენავე გქონდეს. ხოლო პატრონმა მიუგო და უთხრა მას: უკეთურო და მწონარა მონავ. იცოდი, რომ მოვიმკი, სადაც არ დამითესავს და ვკრებ, სადაც არ დამიბნევია. ამიტომაც გმართებ და ვაჭრებისათვის მიგეცა ჩემი ვერცხლი, რათა დაბრუნებულს მიმეხო ჩემი სესხი მონაგები თურთ. მაშ, წაართვით მაგას ტალანტი და მიეცითათი ტალანტის მქონეს. რადგან ყველა მქონეს მიეცემა და მიემატება, ხოლო არ მქონეს წაერთმევა ისიც, რაცა აქვს. ხოლო ეგ ურგები მონა გააგდეთ გარესკნელის ბნელში. და იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭიალი. და როდესაც მოვაძე კაცისა თავისი დიდებით და ყველა წმიდა ანგელოზი მასთან ერთად, მაშინ დაჯდება იგი თავისი დიდების ტახტზე. შეიყრება მის წინაშე ყველა ხალხი და გაარჩევს მათ ერთმანეთისაგან, როგორც მწყემსი გამოარჩევს ცხრებს თხებისაგან. და დააყენებს ცხრებს თავის მარჯვნივ, ხოლო თხებს მარცხნივ. მაშინ ეტყვის მეუფე მის მარჯვნივ მდგომთ, მოდით, კურთხეულნო მამა ჩემის მიერ, და დაიმკვიდრეთ სასუფეველი, თქვენთვის გამზადებული ქვეყნის დასაბამიდან. რადგან მშიოდა და მომეცით საჭმელი, წყუროდა და მასვით, უცხო ვიყავი და შემიწყნარეთ. შიშველი ვიყავი და შემმოსეთ, სნეული ვიყავი და მომხედეთ, საპყრობილეში ვიყავი და მინახულეთ. მაშინ მართალნი პასუხად ეტყვიან მას. უფალო, როდის გიხილეთ შენ მშიერი და დაგაპურეთ? ანდა მწყურვალი და გასვით შენ. როდის გიხილეთ შენ უცხოდ და შეგიწყნარეთ? ანდა შიშველი და შეგმოსეთ შენ. როდის გიხილეთ შენ სნეული, ან საპყრობილეში და გინახულეთ? მიუგებს მეუფე და ეტყვის მათ: ჭეშმარი გადგეუბნებით თქვენ, რითაც შეეწიეთ ერთ სამჩემს მცირე ძმათაგანს, იმით მე შემეწიეთ. მაშინ ეტყვის მარცხნივ მდგომთაც წადით ჩემგან წეულნო საუკუნო ცეცხლში რომელიც ეშმაკისა და მისი ანგელოზებისთვისაა გამზადებული რადგან მშიოდა და არ მომეცით საჭმელი წყუროდა და არ მასვით უცხო ვიყავი და არ შემიწყნარეთ შიშველი ვიყავი და არ შემმოსეთ წნეული ვიყავი და საპრობილეში და არ მინახულეთ მაშინ ისინიც პასუხად ეტყვიან მას უფალო როდის გიხილეთ შენ მშიერი, ან მწყურვალი, ან უცხოდ მყოფი, ან შიშველი, ან სნეული, ან საპყრობილეში და არ გემსახურეთ. მაშინ მიუგებს და ეტყვის მათ, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რითაც არ შეეწიეთ ერთ სამ ჩემს მცირე ძმათაგანს, იმით არც მე შემეწიეთ. და წავლენ ესენი საუკუნო სატანჯველში, ხოლო მართალნი, საუკუნო სიცოცხლეში.